แนะนำบทอันนาสบทอันนาสเป็นบทมักกิยะ มีหกองค์การ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองบทที่ใช้ขอความคุ้มครอง ในบทมีการขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้า ผู้ทรงเอกะผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พ้นจากความชั่วร้ายจากศัตรูตัวฉกาดคืออิบลิส และพรรคพวกของมัน ที่เป็นชัยตอน มารร้ายแห่งมนุษย์และยิน ซึ่งได้หลอกล่อมนุษย์ด้วยการกระซิบกระซาบ และการกระทำความชั่วโดยวิธีการต่างๆคำพีอันมหาประเสริฐจบลงด้วยสองบท อัลมูเอาวาสไตซึ่งสองบทที่ขอความคุ้มครอง และเริ่มด้วยบทฟาติฮะเพื่อให้รวมไว้ระหว่างการเริ่มที่ดี และการจบที่ดี และนั่นนับได้ว่า เป็นการดีและสวยงามที่สุด เพราะมนุษย์นั้นจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มของกิจการจนกระทั่งสุดท้ายของมันบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอาอูุบิรบบิน الناس ملك الناس إله الناس จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ พระราชาแห่งมนุษยชาติ พระเจ้าแห่งมนุษยชาติมิชัรริลวสวาสิลคันนัส ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากมูยินและมนุษย์ أخي ا ل ك ر ي وبعد رحلتنا الإيمانية العطرة عبر المصحف المرتل للأخ سعد الغامدي نمد أكفنا ضارعين لله عز وجل أن يجعلها ختمة مباركة لمن قرأها وسمعها وأخرجها مع أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام رقم الهاتف ثمانية أربعة اثنان ثمانية أربعة أربعة واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته